كسبت ذنوبا وصدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أية Assalamu alaikum i dobrodošli na večerasno druženje. Zahvaljujem se svima vama koji ste upriličili i našli vremena da dođete večeras da se družimo na ovoj tribini. Naime, danas je 7. maj koji se obilježava kao dan džamija. 7. maja 1993. godine je srušena džamija Ferhadija u Banja Luci. Danas obilježavamo 20 godina od tog stravičnog događaja. Želio bih e, posebno da se zahvalim našem večerašnjem gostu, profesoru Alje Efendi Cikotići, Cikotiću koji je našao za shodno da nas posjeti i uveliča večerašnju večer. Nadam se da ćemo se svi ugodno družiti i okoristiti večerašnjom tribinom. Naime, Omladinski kulturni centar Gradačac kao i prethodne godine, tako i ove godine upriličio izložbu slika porušenih džamija u Bosni i Hercegovini koji ste imali priliku da pogledate u gradskom parku u našem gradu. Želio bih ukratko da vam predstavim našeg večeras, večerašnjeg uvaženog gosta, profesora Aljo Fendiju Cikotića. Naime, profesor Aljo Cikotić rođen je u opštini Berane, Republika Crna Gora, Tamo je završio osnovnu školu, nakon toga upisuje Gazi Hustrebegovu medresu u Sarajevu koju završava, potom upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu gdje je studirao, dobiva poziv na univerzitet u Medinu koji je također e, pohađao tamo u, u univerzitetu u Medini. Nakon toga obavlja dužnosti u Zagrebu, prevodio je knjige, radio u Mađarskoj kao imam i kao na, radio vjersku pouku potom završava Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, e, radi trenutno kao imam Mualim i Hatib u džematu Kalibunar u Vezirskom gradu Travniku. E, profesor Ali Cikotić objavljuje svoje članke u časopisima Novi horizonti, Preporod, Glas Islama. Otac je dvoje djece, E, zamolio bih naših večerašnjih gosta da nam se obrati. Naime, tema večerašnjeg predavanja je uloga džamije u savremenom dobu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. wa salamu ala man la nebije ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Zahvala pripada Allahu njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi, on je upućen, a koga na stramputici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. A zatim, draga braće i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nakon zahvale Allahu, zahvaljujem i domaćinima koji su upriličili ovu večerašnju noć svima nama, da kroz prisjećanje na prošlost, na ono što musliman, hvala Allahu, sebi ne dozvoljava da učini, mi možemo s ponosom kazati da smo ummet koji je Allah počastio znanjem i da je to kontinuitet koji trebamo slijediti da kroz permanentno i stalno učenje radimo na svom obrazovanju i odgoju i da smo ummet koji stalno nastoji da gradi kako, dakle, e, da gradi ono što je njemu potrebno, isto tako da radi za dobrobit cjelokupnog ljudskog roda. Jer misija Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kojeg je Allah poslao rahmetel lil alemin, kao milost svjetovima, ne samo, dakle, E, muslimanima, nego njegova misija ostaje otvorena sve do sudnjega dana za razliku od prethodnih poslanika koji su bili poslani na ograničenom prostoru i ograničen vremenski period. Njemu je dat i objavljen Kur'an koji će biti trajna uputa. Huden wa uputa i lijek onome ko traga za pravim putem i ko traga za lijekom i Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je najljepši uzor ljudskom rodu sve do sudnjega dana ko želi da se ugleda na onoga kojeg je Allah izabrao od cjelokupnog ljudskog roda kao najčišću dušu, najpotpuniju, najpotpuniju ličnost i njega je učinio da bude hatemul enbija i var rusul, pečat, hatem je pečat, a on je posljednji, dakle Allahov poslanik i vjerovjesnik, jer pečat se stavlja na kraju. I on je potvrdio ono što je objavljeno prije njega i ljudskom rodu pokazao put istine, put pravde, put znanja, put pozitivnog i dobrog djelovanja i ko želi sebi dobro, ko želi sebi hajir, uzet će ga za svog vodiča, za svog učitelja i ja molim Allaha uzvišenog da sve nas uputi putevima kojim je i stazom kojom išao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, da nam ukaže milost svoju, da nas učvrsti na tom putu i poživi i usmrti na njemu. Amin. Draga braćo i cijenjene sestre, lijepo je biti u gradačcu i povezati, elhamdulillah, vezirski travnik i ovaj herojski grad i da skupa večeras promišljamo o ljepotama i o ulozi džamije od njenog osnutka, pa prisjećajući se i nedavne prošlosti, da dođemo u našu sadašnjost i da razmišljamo naravno o našoj budućnosti. Koliko je bitno da shvatimo kakvu ulogu džamija ima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ehabbul biladi ila mesajiduha Najdraža mjesta Allahu na zemlji jesu džamije. Ali primijetite u kuranskom tekstu upotrebljava se termin mesđid, a množina je mesađid. Mesđid je priloška odredba za mjesto od glagola seđede, činiti seđdu, spustiti svoje lice i nos, najvredniji dio, dio našeg tijela, na tlo pred onim koji je stvorio nebesa i zemlju, koji nas stvara u obliku koji on hoće, koji nas obskrbljuje i daje nam sve ono što imamo na dunjaluku na određeno vrijeme i koji nas ponovo sebi vraća. Zato je bitno da zapamtimo da je dakle mesđid kuranski termin kod nas se prevodi kao džamija, mjesto gdje se čini seđda, gdje se obavlja namaz kao najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti, pobožnosti uzvišenom Allahu. I zato uzvišeni Allah ispominje vrstu ljudi. Ko je taj ko gradi, ko posjećuje, ko brigu vodi o, o džamijama? Pa kaže innama يعمر مساجد Allahi men amene billahi wal jeumil ahir. Allahove džamije, subhanallah. I pogledajte ovog e, epiteta, ove veze. Dakle, čije su džamije? Allahove džamije održavaju. I ovaj prevod naš je vrlo interesantan. Nije prevedeno Allahove džamije grade, nego Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju, koji namaz obavljaju i zekat daju, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ i koji se nikoga osim Allaha ne boje. فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ Oni su, nadati se je na pravome putu, oni su oni koji su upućeni. U postupku našeg učitelja, našeg uzora, našeg šefaat je Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem vidimo koliku ulogu i kakvo mjesto ima džamija kada je učinio hijđru iz Mekke u Medinu Prvo što je izgradio u Medini bila je džamija. Nije pravio sebi prvo dom, kuću. I ono što nas oduševljava jeste da je u mnogim povratničkim mjestima upravo među prvim obnovljenim objektima bila upravo džamija, jer ona je stožer ona je mjesto oko kojeg se sve pozitivne aktivnosti odvijaju i odakle se sve dobre ideje i hajirli akcije pokreću. Zato je u onom filmu er Risale, koji je kod nas preveden pod zastavom Muhammed a.s., prikazan interesantan onaj prizor kada Hamza, Amidža Muhammeda sallallahu dolazi i kaže mu, zar ti Allaho poslaniče, da nosiš kada učestvuje u izgradnji džamije. A Hamza je bio stariji od njega. I Muhammed sallallahu alaihi ve sellem svojim primjerom pokazuje da treba uzeti učešća i zato je kazao men bena mesđiden lillahi ben Allahu lehu bejten fil Ko sagradi džamiju Allaha radi, Allah će njemu sagraditi kuću u džennetu. U drugoj predaji je rekao, ko sagradi džamiju ke mefhasi katatin, čak i koliko je ptičije gnijezdo, što je asocijacija, dakle, ko da učešće, makar malo, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. To je za nas od neprocijenjivog značaja da shvatimo da ako učestvujemo u izgradnji Allahu najdražih mjesta na zemlji, ako nakon toga učestvujemo u svim aktivnostima koje će oplemeniti nas kao pojedince, ali ojačati džemat kao zajednicu, onda učestvujemo u nečemu što je dugoročno vrlo značajno, kako za nas, dakle, pojedinačno, tako za džemat, tako i za naše potomstvo. Jer je džamija mjesto koje na arapskom jeziku, ovaj naziv džamija koji mi stalno upotrebljavamo, od glagola je džema'a, što znači sakupiti, sabrati. Džamija nas okuplja, u njoj se svakodnevno susrećemo, u njoj namaz obavljamo, u njoj pokajanje, teubu, Allahu iskazujemo i istigfar za oprost molbe upućujemo. U džamiji stičemo pozitivne navike, kroz džamiju odgajamo sebe, naravno i svoje potomke i to je garant jednog uspješnog načina života o čemu bismo trebali voditi računa. Opet na arapskom, džamijatun je univerzitet. El džamijatul islamije u Medini je islamski univerzitet. U Egiptu je džamijatul ezher e, univerzitet Al-Azhar kao najstariji univerzitet u islamskom svijetu i nadaleko poznat. I dalje džamijat Dimišk E, univerzitet u Damasku i tako dalje. Dakle, univerzitet koji podrazumijeva grupu fakulteta na kojima muslimani stiču vjersko znanje, na kojima stiču i sposobnosti koje su im neophodne u dunjaluškom životu. Zato je uloga džamije od njenog, dakle, osnutka, kada čitamo siru, saznajemo da je u vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi ve džamija bila mjesto u kojem su, pored namaza koji su muslimani obavljali, mjesto gdje su dogovarali kompletnu državnu strategiju, odakle se kretalo u vojne pohode, gdje su primane delegacije, gdje su nakon toga držane halke, gdje se podučavalo Kur'anu, tefsiru, kasnije hadisu, fikhu i svim drugim islamskim granama znanosti i džamija je dakle bila mjesto koje je zračilo svim pozitivnim što je potrebno za ljudski rod. Kada se prisjetimo današnjeg datuma 7. maja 93. godine sjetimo se vandalskog čina zlotvora koji su u Banja Luci gdje nisu bila ratna dejstva postavili eksploziv i srušili Ferhadiju džamiju. Ono što je interesantno jeste da će ova godina 2013. ako Bog da biti godinom u kojoj će za Ramazan, ako Bog da Ferhadija džamija biti proklanjana i ponovo vraćena funkciji zbog koje je i prvi puta izgrađena, inša Allah. Ja sam nedavno bio na otvorenju e, Islamskog centra u Rijeci. Izgrađen je jedan savremeni kompleks od oko 5000 kvadrata, ali 3600 i nešto kvadrata je natkrivenog prostora i to je nešto što u ovom sad vremenu u kome mi živimo nudi potrebne dodatne sadržaje za aktivnosti koje trebaju imati djeca predškolskog uzrasta, jer će u sastavu tog centra biti dječji vrtić, gdje će biti mektepska nastava za e, djecu iz e, osnovne škole, prostorije divanhane i omladinskog kluba i e, kongresne dvorane za srednjoškolce, dakle za omladinu i odrasle džematlije, restoran i prostor unutar kojeg će i oni imati mjesto za okupljanje džematlija prije i poslije namaza. E, drago mi je bilo to vidjeti, ja se nadam ako Bog da, će i obnova Ferhadije i izgradnja novih islamskih centara i evo ovaj centar koji ste imali priliku vidjeti u ovom e, kratkom dakle u ovoj kratkoj reportaži ili kako su to nazvali kratki dokumentarni film, mi smo u Travniku nakon stotinu godina od odlaska Osmanlija tek sada bili u prilici da iz temelja izgradimo jedan savremeni kompleks koji će zadovoljiti potrebe svih generacija. I mislim da je značajno da evo kroz ove naše susrete, kroz razmjenu iskustava vidimo kako je moguće evo u Gradačcu vidim da se Huseinija e, fasada obnavlja, ali je, e, to je jedan segment zaštite građevine, e, izgradnje ili uređenje prostora koji će biti uslovan za obavljanje namaza, ali je pored toga vrlo značajno i neophodno da razmišljamo kako da napravimo takav ambijent koji će utjecati na nas pozitivno da kada dođemo u džamiju, da se tu osjećamo najljepše, najsigurnije, da ne žurimo nakon namaza što prije ustati i izaći vani. U džamiji se vjernik osjeća kao riba u vodi. A munafik, licemjer, kao ptica u kafezu. Dok se otvore vrata, ona bi što prije da prhne i da odleti. A vjernik se tu osjeća najljepše. Akrebu ma kunul abdu min rabbihi wa huwa sađid. Čovjek je najbliži svome gospodaru kada je na seđdi. Kada seđdu obavljamo, tada smo najbliži Allahu, subhanallah. Kada smo najponizniji, kada smo najniži, kada ovaj dio što smo spomenuli, dakle spustimo pred Allahom, tada smo mu najbliži. I džamija bi trebala biti mjesto gdje ćemo kad namaz obavimo, preporoditi sebe. Nespojivo je da onaj ko iskreno obavi namaz, da nakon toga kaže, eh idemo sad malo u kafić pa pošto je toplo, po jednu pivu popiti. Dakle, to je potpuno nespojivo. Ali, nažalost, neki nam džematlije znaju i to napraviti. I to je znak ljudske slabosti. I to je znak da treba i dalje raditi sa ljudima, objašnjavati im da to nije dobar put. Ili Čak sam saznao da se zna desiti čovjek obavi namaz, nakon toga ode u trgovinu i ne može sebe obuzdati. To se zove i ona bolest, jel, kleptomani, da želi nešto ukrasti i ne može sebe kontrolisati. Vjernik bi trebao sebe da odgaja, ali nažalost, evo čuli smo i to da se dešava. Pa onda pitaju, kaže, kako je Efendija moguće da neko ko ide u džamiju, nakon toga laže, petlja, vara, da radi, dakle, sve su to različiti nivoji ili stepeni ljudi. Neko tek prihvati islam i nije još ušao, kako i Kur'an navodi, kaletil a'rabu amenna. Beduini kažu, mi vjerujemo, lem tu'minu, reci vi ne vjerujete, walakin qulu eslemna, nego recite, mi smo samo prihvatili islam, Walemma jedhulil imanu fi kulubikum, a još iman, još vjera nije ušla u vaša srca. Čovjek uči dok je živ i čovjek se odgaja dok je živ. I zato je džamija najljepše mjesto da sve ono što je najpozitivnije u nama, što je najbolje u nama dođe do izražaja. I zato je od velikog značaja da imam, imam u džamiji i džemat pozitivno djeluju na ljude. Jer Muhammed s.a.v. nije bio grub, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ Da si ti bio grub, osor, tvrda srca, oni bi se razbježali od tebe. Oprosti im. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ I traži oprost za njihove grijehe. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ I savjetuj se sa njima. Subhanallah. Ako je to bio imperativ Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, kojem je silazila objava, koji ništa nije govorio po hiru svome, koji je najbolji od ljudskog roda, šta je onda sa nama? Koliko bismo mi trebali imati blagosti, nježnosti, razumijevanja prema džematlijama različitih nivoa. Jer neko je to lijepo poredio, kaže, Efendija je u džamiji kao domaćica kojoj dolazi puno gostiju. I ona treba za sve njih spremiti ručak ali neko voli slano, neko neslano, neko masno, neko nemasno, neko pečeno, neko da nije baš. E, haj ti sad ugodi svakome. U džami i meni na džumi, na primjer, dođe i onaj koji je možda prvi puta u životu došao da seždu učini. I onaj koji je možda 50 ili 60 godina na seždi. I mladić koji, Koje strasti nosaju i onaj koji je star već jednim, jednom nogom, kako ono kažu, u kaburu, i onaj koji tek je postao na svijet i spoznaje nešto i svako od njih želi da nešto ponese iz džamije. I zato je najljepši govor Allahov govor. Najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato je bitno da približimo islam kroz džamiju našem narodu da osjete da kad dođe u džamiju ne bude mahanje prstom. Ovo jedan kaže, Efendija, ti ko da si me pratio sve ko da si išao za mnom kad si pričao, sve kaže, ja sam, meni se čini ti samo gleda u mene i kaže meni govori. Kaže, baš si me našao. I ja sam jednom rekao, nisam ja tebe našao, dragi moj, nego si ti sebe našao u mojoj priči. Jer mi kad govorimo, govorimo svima. Govorimo prvo sebi, pa onda svima. I ovo što ja večeras govorim, doista govorim prvo sebi, ono što istinski osjećam, što kroz iskustvo dijelom do sada znam i ono što naše, naši izvori ili naše knjige govore. Zato je džamija prostor u kojem bi trebalo da dođe do spoja teorije i prakse. Da ne bude čovjek jedno u džamiji, a drugo na ulici, a treće u kući. Musliman je onaj za kojeg Muhammed s.a.v. tako divno daje savjet Ittaqillaha haythuma kunt. Boj se Allaha gdje god da si. Bilo da si u kući, bilo da si u firmi, bilo da si u grupi, u društvu ili u osami. Znaj da te Allah vidi. I to je odnos koji trebamo izgraditi sa Allahom. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا I nakon lošeg dijela uradi dobro da ga izbriše. To je da urediš odnos prema sebi. Dok pogriješiš, uradi dobro. A ima li bolje opomene nego kad dođeš u džamiju pa staneš pred gospodara nebesa i zemlje? Mnogi nisu svjesni i dolaze u džamiju u trenirkama. To nije dobro. Dolaze u džamiju u tijesnoj odjeći, neki u prozirnoj odjeći, u neprimjerenoj odjeći, a da kažemo dolazi vam večeras ili sutra ujutru Gradačac, predsjednik neke od evropskih zemalja i imat ćete priliku rukovat se sa njim i malo popričat. Vi biste iz ormara uzeli najljepše što imate za obuć, jer Bogu ideš, susre se sa predsjednikom države. Jel tako? Da bi većina to što ljepše da se obuče, da to što ljepše izgleda. Međutim, mi stojimo pred stvoriteljem i gospodarom i predsjednika i najimućnijih ljudi na Dunjaluku i onih najsiromašnijih. Jer mi kad klanjamo stojimo pred Allahom I zato je Allah naredio, ja beni Ademe, hudu zinetekum inde kulli mesđidin. O sinovi Ademovi, ovo doslovno kada se prevede, uzmite svoje ukrase kada idete u džamiju. To jest lijepo se obucite kada pođete u džamiju. Odlazak u džamiju bi uvijek trebao biti lijepa priprema i tjelesna i duhovna. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko se lijepo abdesti kod svoje kuće, pa krene u džamiju sa svakim korakom koji učini, Allah mu povećava deređe i briše grije. Subhanallah. Treba biti čovjek svjestan da nije samo bitan boravak unutar džamije, nego priprema, oblačenje, abdest, hodanje prema džamiji, boravak unutar džamije, izlazak, povratak kući, sve dotle dok smo pod abdestom, mi imamo uvijek zaštitu Allahovu i u okrilju smo onoga što je pozitivno i što će ako Bog da pozitivno na nas djelovati. Kada pogledamo samo ove određene segmente ja se nadam, ako Bog da, da ćemo večeras makar jedan dijelić ponijeti koliko je značajno da shvatimo da naš odnos prema džami stalno uljepšavamo. Da kada krenemo prema džami da znamo da idemo Allahu uzvišenom, e, da ćemo stati pred njega, da ćemo njemu kazati da si slavljen samo ti, moj Bože. Subhanek Allahumme wa Koliko je to značajno da sve ono što učimo u namazu da pokušamo dokučiti i u prevodu na naš jezik i onda će i naš namaz biti daleko skrušeniji, onda će naše prisustvo u njemu biti e, daleko više i naravno efekti i pozitivni e, pozitivno djelovanje namaza na nas značajnije jer Kur'an kaže wa li i klanjaj namaz da bi me se sjetio. Kad čovjek čini grije? Kada čovjek učini grije? Kada zaboravi na Allaha. U momentu kada misli možda mogu ja to učiniti pa a zato je namaz da se sjećamo Allaha. Inna salate tenha anil fahša i val munker. Namaz u istinu spriječava da se čine ružna, nevaljala i razvratna djela. Utjecaj namaza je, dakle, nemjerljiv. Zato je namaz stup vjere. Zato je bitno da našoj djeci, našoj omladini, zato je bitno da mi e, stalno sebe podsjećamo da je namaz, namaz, posljednja oporuka Muhammeda a.s da ga čuvamo, da je nama stup vjere. Ko čuva namaz, on čuva svoju vjeru, ko ostavlja namaz, namaz taj ruši vjeru. I džamija s te strane nam daje smjernice kako i na koji način da se obhodimo prema tek rođenoj djeci, kako prema malom uzrastu, kako prema E, djeci kako se lagano razvijaju, prema omladini i naravno kako da roditelj ispuni svoj emanet, a kako da djeca u svemu tome pronađu svoje mjesto. Jer lijepo je biti evo u omladinskom e, kulturnom centru e, u Gradačcu. Lijepo je biti inače sa omladinom, jer i Muhammed sallallahu veselem je bio sa omladinom. Jedan od ravija prenosi il tefeten nebiju sallallahu alaihi veselem وَنَحْنُ Okrenuo se poslanik sallallahu alaihi ve a mi smo oko njega bili omladina. Mladost je snaga, mladost je poled, mladost je akcija, ali ako je prava mladost. Jer vi vidite da u Bosni i Hercegovini mladićima i djevojkama nije teško kada se zakaže igranka hodati e, i pješke i prevoziti se prevoznim sredstvima i platiti ulaznicu. Ali kada ih pozovete u džamiju, naravno tu je e, i utjecaj šeitana i utjecaj strasti, ima raznih neprijatelja, šeatin el insi e, šeitana i u ljudskom i u džinskom obliku, koji odvraćaju čovjeka od pravoga puta. Ako uistinu želimo da omladina Gradačica bude produktivna i dobra, ako želimo da omladina Gračanice, Tuzle, Travnika, Sarajeva i tako dalje, bude uspješna i sačuvana mnogih poroka, uistinu trebamo puno raditi na afirmaciji e, sadržaja koji se nude u našim džamijama i ja želim upravo da još nekoliko riječi kažem o tome, moleći Allaha uzvišenog da, evo mi koji smo večeras ovdje, pokušamo uložiti maksimum truda da prije svega radimo na sebi. Jer Kur'an to govori ja amenu alejkum enfusekum. O vjernici, brinite o sebi. Prvenstvena briga svakog od nas pojedinačno jesmo mi i naše porodice. I kada bismo to shvatili, ne bismo nikada imali vremena da pričamo i tračamo druge. Da pričamo o drugome ili da istražujemo njihove mahane. Toliko imamo raditi na sebi da nemamo vremena, jer čudan je, kaže, onaj ko jede svoj hljeb, a brine tuđu brigu. Jedan je kazao, kaže, u ovom vremenu, kad bi se tu, briga o, o tuđim poslovima ubrajala u radni staž, malo bi bilo besposleni. Jer danas puno ko samo brine šta je onaj uzeo, gdje je otišao, šta je uradio, jel trebao, nije li trebao. Mi trebamo brinuti o sebi i u džematu u kojem sam ja u Travniku, mi smo napravili dnevne aktivnosti kojima želimo podsjećati sve naše džematlije na poruke koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dao e, svojim sljedbenicima i koje vrijede do sudnjega dana. Svaki dan, kratko poslije akšam namaza u ljetnjem periodu, a poslije jacije u zimskom periodu, čitamo hadis sa kratkim komentarom ako bi imami to usvojili ili prihvatili kao ideju, čovjek je biće zaborava. Insan je od, dobio ime od arapskog glagola nesije, zaboraviti. Pa bi mogli prevesti da je insan zaboravko. Mi stalno zaboravljamo. Evo vidite da moramo pet puta dnevno, nije jednom dnevno, nije jednom sedmično, nego pet puta dnevno. Klanjamo namaz da bismo se Allaha sjećali. Koliko brzo zaboravljamo. Ali kažu neki još je i kaže mi ovdje sporo pamtimo, brzo zaboravljamo. I onda vrlo malo nam neke informacije ostaju. Hem što sporo pamtimo, a brzo zaboravljamo i onda ako se svakodnevno ne prisjećamo određenih vrijednosti, mi ih imamo negdje pohranjene u mozgu, ali nam nisu dovoljno snažne, upečatljive i jake da nas pokreću na akciju. Zato je nama želja bila da kroz svakodnevno čitanje hadisa sa komentarom potaknemo naše džematlije da prisjećajući se riječi svoga učitelja, najljepšeg uzora Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, slijedimo ono što je najbolje. Nakon toga napravili smo jednu sedmičnu tribinu. Od oktobra mjeseca kada počinje grejna sezona, pa sve evo do kraja maja, imamo redovne sedmične tribine na koje pozivamo posebno da dođu porodice. Jer muškarci imaju džumu petkom, ali žene to nemaju. I kod nas žene ne idu na, na džumu. A majka ako je odgojena, el ummu medrese, Arapi kažu majka je škola. Ako je majka odgojena, može odgajati. Ako majka nije odgojena, šta će jadna ni ona? Da ima odgoj, ona bi ga dala. I zato jarapi kažu fakidu šej ila ju'tih. Onaj ko nešto nema, ne može to drugome ni dati. Zato je ova sedmična tribina bila s ciljem da kroz tribine iz oblasti tefsira, hadisa, fikha, akajda i gost predavač koji nam dolazi, obradili smo razne oblasti. Širenjem horizonata znanja. Znate koliko je lakše i ljepše živjeti u jednom džematu gdje ljudi znaju Allahove granice, gdje znaju propise. Čak i onaj ko ne zna, imat će drugoga ko će ga na lijep način posavjetovati i usmjeriti. I kroz te tribine smo imali želju da podignemo nivo znanja jer smo primijetili kroz ramazanski program u toku Ramazana i kroz otvorene emisije koje sam ja vodio, kako su obična i prosta pitanja bila našeg svijeta. To je pokazatelj da mi nekada mislimo da naš svijet zna, ali uistinu postoje određene vrste e, ljudi ili našeg naroda koji temeljna osnovna znanja po pitanju propisa naše vjere ne znaju. I nekada dakle vrlo je bitno da shvatimo, nije sramota ne znati, ali je sramota ne htjeti naučiti u vremenu u kojem nam je Allah dao mogućnost da učimo. Nikada u Bosni i Hercegovini nije bilo više slobode od odlaska Osmanlija do ovih dana nego što mi sada to imamo. Da imamo mogućnost organizovati kurseve, praviti predavanja, tribine, učiti dakle o svojoj vjeri, učiti o onome što će biti sebebom našeg spasa i na ovom i na budućem svijetu, nikada nismo bili slobodniji nego što smo to danas. Ja uistinu čestitam e, onima koji rukovode i ovim omladinskim kulturnim centrom što se trude da ponude i naravno svima onima u gradačcu i u su islamske zajednice i svi oni koji nastoje da pomognu e, ljudima našeg vremena da se najbolje snađu u vremenu u kome žive. Jer, draga braći i cijenjene sestre, vrlo je bitno da shvatimo da čovjek sam sebi bira sreću ili nesreću na ovom svijetu. Nismo mogli izabrati gdje ćemo se roditi, ni kada ćemo se roditi, ni kako ćemo izgledati, ni ko će nam roditelji i rodbina biti, ni kako ćemo se zvati. Subhanallah, sve su nam to drugi dali. Allah nas je stvorio, majka nas nosila utrobi i rodila, gdje je Allah odredio, ali šta biramo? Biramo društvo u kojem ćemo biti i kakvim načinom života ćemo živjeti. Zato je poslanik s.a.v. rekao čovjek je u vjeri svoga prijatelja فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ Pa nek svako od vas gleda s kim će biti prijatelj. Ako izaberemo lijepo društvo, izabrali smo one koji će nas posavjetovati i biti uz nas i ako skrenemo. Ako izaberemo lijepo društvo, izabrali smo upravo onu putanju koja će nas pomoći da ustrajemo u onome što je pozitivno i dobro. A nema ljepšeg ambijenta, nema boljeg prostora na kugli zemaljskoj nego što su džamije, jer oni su Dulla, Allahove džamije. Jer džamija je prostor koji bi trebao upravo da nam bude e, mjesto u kojem ćemo naći smiraj svojoj duši. Mjesto u kojem ćemo pronaći nadu i podstrek da ustrajemo sve dotle dok živimo na Dunjaluku u onome što je hajr i što je dobro. Da bi čovjek sve to pratio, interesantno je da su ashabi rekli Allahov poslaniće, kada smo s tobom u značenju predaje, da je prepričam, kada smo s tobom, samo razmišljamo o ahiretu, samo razmišljamo o onome što je dobro, što je pozitivno. Međutim, kad se vratimo kući, naše žene i naša djeca vežu nas za dunjaluk, treba ovo kupiti, treba ono nabaviti ili... A onda poslanik sallallahu alaihi veselem im kaže kada biste vi uvijek bili onakvi kakvi ste sa mnom, meleki bi se s vama rukovali. Ali čovjek je takav. Kad si u lijepom društvu, ono te nadahne. Ali kada dođeš e, u ove dunjalučke relacije, onda se zna desiti da malo naravno djeca traže svoje, Hanuma traži svoje, e, komšiluk ili rodbina i onda to čovjeka malo zna odvratiti od sjećanja na Allaha. Međutim, ako se kompletna porodica uključi u to, da i djeca naša, i sestre naše, i hanume naše, i majke naše, budu prisutne sa nama, onda je to, inša Allah, garant da cjelokupna porodica ide hajli putem. Mi kroz aktivnosti naše imamo iskustvo da se znalo desiti da dijete ide u mekteb, a da roditelji su čak protiv toga. Subhanallah. Umjesto da bude suprotno da roditelji podstiču i podržavaju svoju djecu da se poduče osnovama vjere od, samog starta, imamo dosta slučajeva gdje su roditelji bili protiv toga. Ili bolji slučaj jeste kad su roditelji zato, ali nisu u džami. Jedan otac je dovodio svoju kćerku u Mekteb kad je malena bila, kad je trebalo da je preslušavamo kasnije ili da učestvuje u nekim aktivnostima i navečer bi dolazio i kaže čekao ispred mešćida, ali nije htio da uđe unutra. Da bi ga Allah uputio za nekoliko godina i evo ga sad već, alhamdulillah, uči Kur'an. Da mu je i Hanuma prisutna na svim našim aktivnostima i jedna je od članica ove ekipe koja vodi brigu o čistoći džamije, a da napomenem, dakle, čišćenje džamije bez naknade, bez materijalne naknade. Sve je besplatno. Tribine koje održavamo, nijedan od profesora koji su e, sa mnom uključeni u taj dio ne naplaćuju taj, taj dio angažmana. Jer mi smo željeli da damo doprinos, ako nam je Allah dao ovu priliku, možemo li mi dati zekat na znanje? Postićemo svijet da daje, da ulaže, da... Hajmo svi se udružiti da svako da ono što što ima i onda će nam svima s Allahovom pomoći biti dobro. I dio po dio, stopu po stopu, mrvu po mrvu, kad zamislimo koliki su efekti, tek onda vidimo koliko je značajno biti ustrajan u činjenju dobra. Jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Ehabbul e'amali ila Allahi edvamuha wa in qalle. Najdraže dijelo Allahu je ono koje se stalno čini pa makar bilo malo. Znate kako smo mi, da vam samo pokušam približiti, neko će reći pa teško je danas ako napravimo velike džamije, kako ćemo ih održavati. Imamo dosta slučajeva gdje su obnovljene, izgrađene, uređene, lijepe džamije, ali za par godina su propale i vrlo su neuredne. Kad uđete u abdestanu, vrlo je neuslovno. Kad dođete da spustite E, lice svoje, nos i čelo na, na seđdu, e, osjetite i vidite prljavštinu, one uginule muhe, komarce i tako dalje. Samo je važno napraviti dobru organizaciju. Doista, nekada uopšte nisu potrebne pare. Neko se našalio, kaže, nisu, e, pare nisu problem, jel? Nema para i nema, nema problema, jel? E, šta smo napravili? za održavanje džamije predložili smo i stalno podstičemo da onaj ko dođe u džamiju ponese sa sobom jednu marku. Ili još bolje markicu. Kad kažeš ti marku, neko će reći pa sramota me, ču jednu marku da dam za džamiju. Ali ako pet stotina ljudi da po jednu marku na jednoj džumi, to je 500 maraka. Da jednog čovjeka zahmetiš i kažeš trebalo bi prilog za džamiju da da 500 maraka, poteško. Da odrediš 10 ljudi da daju po 50, opet im je možda malo poteško. Ali da 500 ljudi po jednu marku niko neće osjetiti, a efekat će biti postignut. I vjerujte mi, kod nas otprilike u toku zime kada je grejna sezona oko 2000 maraka e, mjesečni izdaci. Mi ih sakupimo tom markicom. Ta marka po marka kapa, kapa, imamo sandučiće u našoj džami i kogod želi, mi smo rekli nikada nećemo sprečavati ljude u činjenju dobra. A nekada čujemo neke pojedince pa kažu stalno nešto traže stalno traže, kaže, u džami. A ja sam uz Ramazan jedne prilike rekao, nemojte se reko brinuti. Čuo sam, to su naravno usamljeni, pojedinačni slučajevi. Reko, neki prigovaraju da se stalno traži. Reko, nemojte se brinuti. Ja dok sam živ, tražit ću. Onda se ljudi iznenade, pa ja kažem, da li vi svakog mjeseca plaćate račune u svojim kućama? Naravno da plaćate. Da li vaša djeca stalno, svakodnevno nešto traže? Naravno da traže. Vi imate slučajeva, ljudima nije žao poslati dijete da mu trenira futbal, da mu trenira karate, da mu trenira tenis, da mu ide na kurseve, ne znam, engleskog ili... To nije problem plaćati. Ali dok mu kažeš da treba nešto za džamiju, isto ko da ga neko šamarom dobrim. Ali može li to ikako dok ne naviknete ljude da čine hajrate i da u tome osjećaju zadovoljstvo. Ja doista, braćo i sestre, osjećam da je nas uzvišeni Allah počastio. Da živimo u ovom vremenu kada možemo učestvovati u izgradnji Allahu najdražih mjesta na zemlji, da ovo trebamo smatrati privilegijom kojom je nas Allah počastio, da tu priliku trebamo iskoristiti jer ne znamo da li ćemo imati sljedeću, da se maksimalno uključimo svako koliko može. I znate kako ja još posebno savjetujem svoje džematlije? Ko može da učestvuje u održavanju čistoće naše džamije, dobro nam je došao. Ali ko ne može da učestvuje u čišćenju džamije, ja kažem njima, molim vas, nemojte učestvovati u njenom prljanju. Dođite čisti čarapa, čiste odjeće. Vodite računa da ostavite iza sebe WC kako biste voljeli da ga zateknete kad vi dođete. Ako svako ostavi stvar tamo gdje je predviđeno da se ostavi obuća ili peškir ili ostalo papuče, svima će nam biti lijepo. Da onaj ko hoće da pomogne aktivnosti u džamiji, dobro je došao. Onaj ko neće, samo nek ne priča protiv. Ne mora pomoći. To je njegov izbor. Propušta veliki hajr ali makar ne, nek ne obstruira. Zato mislim da je bitno da odrednice ili određene smjernice koje nam je dao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem samo danas primijenimo u praksi. Da toliko trebamo biti prisutni u ovim svakodnevnim aktivnostima da osjetimo da je džamija naš dom. Kako god volimo da su nam kuće čiste, da volimo da nam je džamija čista. Kako god volimo da u kući imamo lijepo grijanje, da to sredimo i u džami da imamo. Kako god volimo da su nam džami ugodne ljeti i hladne, da nam i džamije takve budu. Neko će reći, pa kako je stotinama godina se klanjalo, nije bilo ni grijanja, nije bilo ni klime, nije bilo... Tačno, nije bilo, nije bilo ni u kućama. Nije bilo ni e, WC-a, ni WC šolje, ni, ni tuš kabina, ni mnogih pogodnosti koje mi danas imamo. Ljudi su navikli na taj način života i kod kuće i nije im bilo problem to u džami. Ali danas smo mi razmaženi malo. Kaže, hoćeš ići ti u džamiju, na teraviju, neću, kaže, previše je toplo, nemaju tamo klime. Imate i takvih insana, ali imate, dakle, e, opet trebamo pratiti trendove, sve ono što se dešava. Ljepota Islama je u tome što upravo nije zapečaćen, nije zatvoren, nije statičan, nego je upravo dinamičan, pokretljiv i sve ono što se pojavi. Za dobrobit što je E, islama muslimana i ljudskog roda, mi to trebamo koristiti za ono što je pozitivno. Zato smo mi napravili da iz džamije organizujemo ono što evo vidio sam da i ovdje u Gradarcu vi radite i određene humanitarne akcije, izlete, ekskurzije, da bude druženje u konkretnim stvarima i ljudi se kroz to upoznavaju međusobno, izbližavaju i onda jačaju jedni druge na putu hajra. Poenta mog večerašnjeg obraćanja jeste upravo to. Da džamiju ne čine zidovi, da džamiju ne čine lusteri i tepisi, da džamiju ne čine ono što se mi divimo nekada mermeru ili, ili inoksu ili bilo čemu drugome. Najljepši ukras jednoj džami jeste njen džemat. Ako bude džamija imala djecu, ako bude imala omladinu, ako bude imala odrasle džematlije, ako bude imala i muškarce i žene, onda je to živa džamija i onda je to objekat koji zadovoljava svoju ulogu koju je imala od početka Islama. Ako iz džamije se pokreću najpozitivnije aktivnosti, ako oni koji su u džamiji su najaktivniji u mjesnoj zajednici ili u, u, u mjestu gdje žive, onda je to dobar znak. Kaže, pokret zelenih, ovi što za očuvanje prirode. Pa zar nismo mi najpozvaniji da budemo zeleni? Dakle, da mi brinemo, to su Allahove blagodati, nama date da, da o njima brinemo. Da avliju svoju čuvamo čistom, da baše svoje uređujemo, rijeke naše, potoke, vode, sve ono što nam je Allah dao, sve je na izvoru dao čisto. Ali mi, nažalost, svojim nemarom to prljamo i uništavamo. Da se pobrinemo da iz džamije naša djeca koja učestvuju u sportskim aktivnostima, nauče se da ne psuju, nego da lijepo govore. Jedan interesantan primjer se desio kod mene slučaj. Ja sam djecu umjesto da ružno govori jedni drugima kad se u žaru ono igre futbala pa se sudare ili udare, ja kažem e, umjesto da nešto ružno kažete, reci nemoj me gurati, Allah ti se smilovao. I kad je ovaj jedan rekao, kaže, šta se guraš, Allah se smilovao? Šta meni, kaže, Allah se smilovao tebi. <laughs> Isto kod je navikao ranije da treba uzvratiti nečim i misli da je to nešto ružno, a u stvari je to pozitivno. Zato majke naše naučit će u džamiji da nikada ne smiju proklinjati svoju djecu. I kada ruže svoju djecu, da ih ruže na način da kažu sin Allah te uputio, Allah ti se smilovao, Allah ti dobro dao, da se popravi, a ne ne daj Bože one kletve da Bog da crko ili ne do Allah. Dakle, to je nešto što je isto doba, samo što je loša doba koja može biti primljena i baš da se, da se na našoj djeci. Zato su svi ti segmenti, kao ni dijelovi u mozaiku, vrlo bitni, a džamija nam u svemu tome pomaže. Ja sam ovih dana bio u prilici propratiti nekoliko serija e, filma Omer, radijallahu an, i preporučio bih to u istinu koje je u prilici i mogućnosti da gleda. Na YouTube-u to možete naći. Omer radijallahu anhu koji je bio drugi halifa, pravedni El Faruk, koji je jasno razdvajao istinu od neistine, vidjet ćete kroz sjećanje, naravno taj film obrađuje i vrijeme e, pred poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovo poslanstvo i sve ono što su muslimani preživljavali pa do smrti Omera radijallahu an. Vrlo interesantne primjere, ali ono što želim večeras posebno napomenuti, a što je u tom filmu istaknuto, uloga žene i uloga majke. Subhanallah koliko su žene u tom periodu imale pozitivnu ulogu. Prva muslimanka je bila upravo žena. Prvi šehid u islamu je bila žena. Gdje su naše majke i sestre? Gdje su naše žene? Malo su i one krive, a malo smo i mi krivi. Dakle, treba danas žena muslimanka da još aktivnije pronađe svoje mjesto u našoj džamiji, u našem mjestu, da učestvuje u svim segmentima. Jer žene u vrijeme Muhameda sallallahu alaihi ve sellem ne samo da su bile u kući, učestvovale su u svim aktivnostima i na polju sticanja nauke i prenošenja kasnije nauke, učestvovale su i u borbi i u džihadu i posebna podrška bile, naravno na način kako je to trebalo, i u svim segmentima vidjet ćete kroz sve to da je žena igrala vrlo značajnu i vrlo bitnu ulogu. Ako budu naše majke i sestre odgojene, onda ćemo imati i djecu i omladinu odgojenu. U suprotnom, evo vidite, nažalost, daleko je lakše biti loš učenik. Da dobiješ jedinicu, ne trebaš se truditi. Ja se malo našalim sa djecom kad dođu u Mekteb, se naučio sine suru, kaže, eto, Efendija, nisam. Pa rekao je se plaho napatio ono dijete gleda, rekao, je se namučio. Jel bilo teško da ne naučiš? Pa nije, Fendija. Pa me, rekao, Allah te pomogao sljedeći put iznenadi da si naučio. Biti loš čovjek, loš suprug, loša žena, loša kćerka, to može insan odmah. Da budeš loš futbaler, loš e, strelac, to može odmah. Ali da budemo dobri i ljudi, i komšije, i rodbina, i muslimani, to zahtijeva trud. To zahtijeva odgoj, to zahtijeva odricanje, to zahtijeva svakodnevno praćenje i to je e, taj dio koji u stvari treba da izlazi iz nas kao produkt, plod našeg imana, našeg vjerovanja. Mi ne, ne možemo znati šta je nekom u, u srcu, nego gledamo kako se ko ponaša. Ako se lijepo ponašamo, to je odraz da smo lijepo shvatili našu vjeru. To je znak da smo razumili propise naše vjere. Kao ova, e, mobitele što koristimo, pa se istroši baterija i onda trebaš priključiti da se ponovo napuni, e, otprilike uloga džamije jeste to dnevno punjenje naše baterije. Da možemo normalno raditi, normalno funkcionisati, brzo razmišljati, brzo djelovati i da se ne izgasimo. Jer, nažalost, ima puno ljudi koji samo isto kao da vegetiraju na dunjalku. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Meselu jezkuru rabbahu la al-hayy Primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onoga koji ga ne spominje kao primjer živog i mrtvog. Znači onaj ko spominje Allaha, ko obavlja namaz, on je živ. A svi ovi drugi su mrtvi. Živi mrtvaci. Hodaju jedu, spavaju, ali od njih nikakvog hajra ljudski rod, čovječanstvo nema. Zato znajmo da ovaj period koji živimo na Dunjaluku ograničen je. Da šansa koju nama Allah sada pruža je neponovljiva. Ako budemo u prilici da učestvujemo u izgradnji džamije, iskoristimo to ako smo u prilici i mogućnosti da učestvujemo u održavanju džamija, maksimalno se angažujmo da učestvujemo u čišćenju, da učestvujemo u davanju dobrovoljnih priloga za održavanje džamije, za grijanje, za struju, vodu, jer vrlo je to bitno da izdignemo na veći nivo, da budemo lijep uzor, pa da drugi vide i da kažu, evo vidite da se može, ako se lijepo organizuje. I ja ću vam za kraj postaviti jedno pitanje, a volio bih iskren odgovor. Kada bi vam neko svaki dan davao na vaš račun 86.000 maraka i 400, koje obavezno trebate potrošiti u toku 24 sahata. I novi dan dobijate novih 86.400. Šta biste uradili sa njima? slobodno volio bi da se javite koji ima želju i da kaže, evo šta vam prvo na um pada, šta biste uradili sa ti 86.000 maraka i 400 koje trebate u toku dana potrošiti? <laughs> Dobro, to je jedan dan. A šta sljedeći dan? Slobodno. Šta se radi sa kurbanom? Jel se on dijeli na neke dijelove prvo pa onda dalje? Na koliko dijelova se dijeli? Na tri dijela. Meni se čini da je bilo najpametnije ovih 86.400 podijeliti na tri dijela. Da li biste nešto potrošili na sebe? Ja bi. Ja pa imam potrebu svaki dan da jedem, da pijem, da imam nešto. Ja bih naravno jedan dio potrošio na sebe. Jer kako biste živjeli onda ako ne biste trošili nešto na sebe? Trošite li sada? Trošite naravno. Da li biste drugi dio dali na Allahovom putu? A da li biste jedan dio dali rodbini i prijateljima? Ja mislim da je to otprilike nekako najljepše raspoređeno. Jedan dio sebi, jedan dio na Allahovom putu, a jedan dio rodbini, prijateljima i komšijama. Dvadeset četiri sahata imaju 86.400 sekundi. Koje mi dobijemo na dar od Allaha. 86.400 sekundi. I kad prođe jedan dan, prošao je dio nas. I to se više nikad neće vratiti. I ova večerašnja noć u Gradačcu više nikada do sudnjega dana neće biti ovakva. I naredne godine da zakažemo 7. maja i da vam ja dođem, opet neće biti kao što je večeras. I ako rasporedimo tih 86.400 sekundi, da jedan dio posvetimo sebi, jer jedan dio spavamo, jedemo, higijenu obavljamo, oblačimo se, dakle, brinemo, li tako, o sebi. Da jedan dio tog vremena posvetimo Allahu, da učimo Kur'an, čitamo korisno štivo, spominjemo Allaha, obavljamo namaz, abdestimo se i tako dalje, a jedan dio da posvetimo rodbini, prijateljima i, i komšijama. I to će, inša Allah, biti najbolje raspoređen jedan dan muslimana. Zato ja se nadam, ako Boda, da će nekoliko ovih savjeta, nekoliko ovih primjera biti od koristi svima nama, da shvatimo da je džamija od vremena Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, pa evo sve do današnjeg dana i ako Bog da do sudnjeg dana, mjesto gdje se okupljamo, gdje Allahovo ime slavimo, gdje ga za oprost i uputu molimo, ko želi pravi put, to je mjesto gdje se nalazi pravi put, ko želi hajirli osobu i za brak, neka to bude mjesto gdje će se upoznavati naša omladina, neka to bude mjesto gdje će se susretati i mladi i stariji i muškarci i žene, da džamija bude mjesto koje će biti inicijator svih pozitivnih aktivnosti unutar džemata, bilo da se tiču vjere, bilo da se tiču i drugih aktivnosti, i humanitarnih i čišćenja i tako dalje. Neka džamije budu mjesto u kojem ćemo osjećati radost u dušama našim ljepotu u očima, ali džamije su naše i one su i naša odgovornost. Allah nam je dao šansu i priliku da kroz hizmet džamiji zaslužimo Hajir i na ovom i na budućem svijetu, posebnu nagradu na ahiretu. Zato Allaha molim da nam se smiluje, da nas potpomogne u činjenju hajra, da nas uputi i učvrsti na pravom putu i da nas i usmrti kao iskrene Allahove robove i pridruži šehidima, vjerovjesnicima i dobrim robovima svojim na sudnjem danu. Amin. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa Zahvaljujem se našem uvaženom profesoru na ovom prelijepom predavanju. Zamolio bih sve one koji nisu već uzeli DVD hediju u produkciji Omladinskog kulturnog centra, mogu na izlazu iz sale da uzmu besplatno DVD hediju. Naime, priredili smo za vas dvije dva DVD-a. Na jednom DVD-u možete pogledati predavanje doktora Seada Seljubca, učenje Kur'ana Rabije Bešlagića, predavanja magistra Mustafa Prljače, film Jedna si mati mila, Trgumo s Allahom od profesora Saliha Haušića i učenje Kur'ana Hafiza Fuada Seferagića. Na drugom DVD-u možete pogledati tri priloga od Nezima Halilovića Muderisa, Hudba, Namazu džematu, Bitno je biti bošnjak i Ratni put. Zahvaljujem se svima mala još jednom i nadamo se da ćemo se uskoro vidjeti u novim projektima Omladinskog kulturnog centra Gradačac. Esselamu alaikum. Pogledali smo ovo predavanje, tribinu, kako su dojmovi, šta imate reći? Pa, dobro tribina, poučna. Poučna, jel da? Yes. Vi ste mu tevelija, tako, u svom džematu. Da li nakon ovog predavanja neki sadržaj u džami, da su vam došle nove ideje za to i tako nešto? Ti zna da smo i organizovali prošle godine neke e, davanja to u zimsku periodu i nadam se da ćemo buduće to. Pa eto, pozitivni. Samo ja čisto sumnjam da kod nas taj jedan centar sa ovim svim kompleksom, razumiješ, što je naveo ovaj predavač, ovaj, da će to postati u kratko vrijeme. iskreno rečeno, mene, je prijatno oduševilo prvo što profesor mimo, ovaj pojmova koji, s kojima baratamo mi ili neko ne barata na jedne fantastične lagane primjere da i svako može stvariti, svako može shvatiti i poučno, poučno, fantastično djeluju na, bar na mene, a i na okruženje ovamo što je oko mene ljudi što je sjedlo, vidio sam da je to sve prihvaćeno sa jednim uzetno lijepim ovaj, gestama. Predivno predivni, stvarno. Zadivljen sam ovim, e, kako, omladinski kulturni centar Gradačac, zadivljen sam stvarno. Ja sam iz Gračance, ali zadivljen sam ovim, zadivljen sam gostom, profesorom, Aljom, Sikotićem. Da nam, je, da nam je ovakve džamije u svim džamatima, jel da imaju ove sadržaje? Jes, Bogam. Da. da nisu sestre tamo negdje, jel tako, samo pokućama i kad treba pite praviti da, Jeste, da, smo, da smo svi aktivni. Kako, kako muški, tako ženski, tako djeca. Normalno da bi nam bilo bolje. I to u džamiju? U džamiju.